замярзае на ветры лёска недалёка да першай сцюжы вуглы снег паляціў пялёсткі абсыпаюцца з белыя ружы а шчупак не бярэ дык хоць бы перакінуцца сябрам словам неба шэрае на самоце ціха шэпчуў адказ рыбнула